Hristos Vaskrse! Vaskrse! Na zdravlje i spasenje, ova pripremna nedelja za veliki posti. Crkva je ustanovila da se sledeće nedelje ne posti, to je jedna od onih trapavih sedmica, gde ne postimo ni sredu ni petak i naravno u nedelju se možemo pričestiti, a to upravo zbog toga što je kako smo čitali u današnjem evanđelju, ovoj priči koja je posvećena čitava ova nedelja, farisej se hvalio da on posti dva put u sedmici i to je bilo njegovo uzdanje, njegova nada je bila njegov post. A crkva da bi nas osvestila da nije u postu naše spasenje, već u Kristu, onda je odredila da se upravo ne posti ove sedmice, upravo da bi izbegli taj farisejski duh, da se ne uzdamo da će nas post učiniti dostojnim pričešća, već naše smirenje, da ove nedelje izgovaramo što češće tu molitvu Bože milosti meni grešnome i da onda sledeće nedelje da se i pričestimo na spasenje, da se sjedinimo sa Bogom istine i Bogom milost. Tako nam još jednom je se pravi blagosloveni i da siđemo dole i da se poslužimo onim što je Bog dao.